Yobu esura ya tu na munana Ruhanga na aurora Yobu Aho omukama aurora Yobu ayemire omukazimu ati Iwe wabowa kutabangura entegeka zange okagamba ebitaina nsha Koraba oli mushaija oyekome nkubaze ongambire okaba olinka orwa atayireo omushingi gwenzi ngambira iwe koraba nomanya noa ayatayireo ebipimo byayo ruona nomumanya noa ayarambikireo omugua enyomyo zayo zikwetenka anga eibalirya pembe likatebwa owa kirekyo omumambya inyanyini zikaoya hamu naba malaika bona baruwanga bazina akanyawera Noa ayayigalize enyanja akazitanga kufumuka Ninye natonzire bitwi enyanja nkagijweka nkagibunza omwiri malindindi nkagiterao embibi nkagiterao emihingo n'enyigi nagamba nti ogobega kandi otalishagaho namayengo gawe agatumuka gagarukirega awo isiwe yobu kwema obayireo oraragire obwire kabukya hanga obwankya kumanya akanya kabu oraragire emambya kushara nababi bakapapara ensi einduka nkeibumba litogirwe eshusha omwendo guzigire ababi tibajwerwa mushana babulwa amani gokukora obukatiri oratayire omunchuro zenyanja anga oragobire mbali etabuka isi parakorekire omunwa gwenyanja anga orabo inebigi byo muiri malindindi obwangu bwensi n'obumanya kora abana obumanya ongambire mbali omushana guruga no hamanya isino manyenta buko yo muirima kubona kugugarura omunsi yago anga kumanya emianda okagushu byayo Yobu nomanya kuba okaba wazayirwe mara oina ebiro bingi. Oratayire omu stowa zeseruji. Anga urabo inesto wazenjura yorubale. Ebyo nabikire ebiro byenaku nebyendashana n'enshengo. Mwanda kimbali omushana gutabuka anga omuyaga gwo burugayizoba we mankai kuiya Noa atibira enjura orwato akoleka endabyo omwanda Noa agwisa enjura akagigwisiza mbali atali bantu Noa aitirirensi mangaine eitakalikamera obunyasi isi enjura egira isheyo anga Noa azara amatonyanga borume isi ebarafu eruga aliowa noruwo rutabuka aliowa enyanga zigumangana nkeibale nenyanja engundu einduka barafu wakushobora kuboa enyanyinyi ezetwa kakaga anga komorora olioni emiguwa isi wakushobora kuragirira enyanyinyi ekirumo akindi anga wabura edubu nabana bayo isi emigenzo yeguru nogimanya emigenzo egyo bakugikoza no munsi isi wakuragira ebichui biguisa enjura ogibona wakushobora kutweka endabyo zikarabya zija zikugamira ziti tulia Noa ayataire obumanyi omubichwi hanga ayaire oruwo obushobokerwa omumanyi Noa ayakubara ebichwi hanga kubirigisha bikagwisha enjura nimaki oro eitaka linduka shabo neitaka kukwatangana bukaguma popopo isiwa kushobora kuigira entale obuyite anga wakugwisa ebyana byentale oro zeshereka omumpako zazo anga zikazimbira omuboshereko bwazo noa ayebikona obuyite oro ebyana byabyo bitagira ruwanga nibiteera okunoku nibiga ekyakuli